السلام عليكم salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dakle, danas bi ibn Allahi ta'ala je tematika nama pozivaj putu svoga gospodara. Odnosno, ova je tematika vezana za davu, a davu već radim već nekoliko mjeseci, a ovo su sve što bi rekli mi onaj dijelovi koji se vežu za davu. Prošli puta smo imali derso hadisa Allaha poslanika sallallahu alaihi sallame gdje Allah poslanik sallallahu sallam na samrtnoj postelji rekao i to su bile zadnje riječi as salat as sala oma meleke i taj der obrađujem već nekoliko sedmica odnosno mjeseci jedan puta sedmično i to je prva subota u mjesecu i još nismo završili sa namazom a nakon toga znači ćemo se dokučiti ovog drugoga dijela u hadisu i ono što posjedite u svojoj vlasti ili što imate u vašim posjedima. I to ćemo obrađivati također nekoliko dersova. Pa sam razmišljao da napravimo dva puta sedmično taj ders. Pošto je taj ders lakše tematike. Lakši. A? A ovo što mi radimo je malo teže. Pa da imamo mjesečno dva ova dersa i mjesečno dva ova dersa. Malo teža dva i dva malo lakša. Pa šta velite za to? Hm? Zbog onaj, jer i dođe svijeta i onaj, možda bude preteško da to pa bi dva recimo napravili dva dersa ovo svijeta Allahu poslanika sa osrme, posljednji svijet poslanika sa a dva za našu tematiku gdje govorimo o određenim problematikama koje se nalaze na terenu, određeni znači pogrešnim razumijevanja akidatskih mesela, predstavljanja onaj muslimanima i oni koji znači to slušaju i čitaju i tako dalje. Taj je. Mi smo se dotakli ajeta, ako se sjećate, pretprošli puta gdje kaže Allah Đelešanu udu ila sabili rambike. بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين i citirali smo još par ajeta dole i rekli smo da ćemo ove sve komentare ove znači posljednji ajeti 14. džuza ostaviti za komentarisanje našim narednim druženjima I dotakli smo se, ako se sjećate, prošli puta na našem pretprošlom versu, samo ovoga prvoga dijela udu ila bili rabbit. I o njemu smo samo govorili. Jel tako bilo ili nije? I nismo se dotakli još važnih elemenata koje se tiču ili koje se nalaze ome ajetu. Njih ćemo se dotaći, bjedni i tala, tek našim narodnim druženjima. A danas nastavljamo na ono na čemu smo stali gdje u komentarisanju riječi Allah azza wa jalla ud'u ila sabili rabbik gdje kaže Allah dželle Muhammedu Muhammede pozivaj putovima ili putu svoga gospodara Allah Đelešanuhu kaže Muhammedu sallallahu alaihi wasallam na drugom mjestu Kul innema umirtu en a'bud Allahe Reci meni je naređeno da samo Allaha obožaje. Odnosno, samo njemu da ibadet činim. Čisti tavhid. Vala ušriku bi. I njemu širka nikako da ne činim. Nikoga na istu ravan da stavim. Ne na, što bi rekli mi, veću ravan. Ne, na istu, jok. Samo ispod može biti. ih edu Wa Njemu kaže ja pozivam. I njemu je konačni povratak. Obraću. Ovdje nas zanima šta? Kaže ovdje Allah Đelešanuhu da Muhammed sallallahu alaihi kaže Reci Muhammede Samo mi je naređeno da Allahu činim badet nikome drugom i njemu da ne činim širka, a šta? Ilehi edu'u. I ja njemu, kaže, pozivam. I njemu konačni povratak pripada. Zanima me kaže Ilihi Edoru. Njemu pozivam sam A Allah Đelešanuhu također naređuje Allahom poslaniku kao što smo prije vidli u nomajetu koji komentarišemo. Udu ila se bili radnik. Mi vidimo ovdje, braćo moja draga, da Allahu poslanik sallallahu sallam naređenje od Allaha mu je bilo da poziva kome Allahu. I sam kaže kroz riječ Allah Đelešanuhu i ne jedu'u. Njemu pozivam. Ne pozivam džematu. Ne pozivam meskidu, Ne pozivam menheđu. Ne pozivam grupaciji. Ne pozivam određenoj grupi ljudi koji moraju biti takve i takve. Jok, ja pozivam Allahu i kogod hoće da spozna Allahu. Mi ćemo kasnije vidjeti kroz riječi Allaha poslanika sallallahu ve selleme kako je to izgledalo. ta'ala. Braćo, ovdje mene sad zanima jedno drugo pitanje. Vi znate, mi smo o tome govorili, svako se, braćo moja draga, udara u prsa i kaže poziva Allahu. I ovi što prave me lude kažu mi kroz to pozivamo Allahu. Jel tako ili nije tako? I oni koji čine sufijske zikove, one kažu mi kroz to ljude pozivamo Allahu. I oni koji naprave bajramski koncert kažu pozivamo Allahu. I oni koji ne klanjaju iza imama po mesđidima kažu mi kroz to pozivam Allahu to je kaže najmanji vid odnosa prema njima odnosno ili i to ćemo malo da se dotaknemo sve pozivi Allahu pozivi Allahu kaže Allah Đelešanuhu hel jaza'u lil ihsani illa ihsan Zar kaže nije nagrada za dobročinstvo koje insan uradi osim samo šta? Dobročinstvo. Šta znači braćo ovo? Ako budeš uradio nekome ili na dunjaluku dobro djelo, Allahu azza wa će ti ga vratiti kako? Kakvu nagradu hađija? Lošu ili dobru? Dobru. Ako budeš na ovome dunjaluku Allaha obožavao kako treba, ne čineći mu širka, Zar neće ti Allah Đelešanu shodno tvome ihsanu kojeg si provjeno dunjalu i tim dobrim djelima dati nagradu dobru, odnosno džennet? Ovo je obećanje Allaha. Zar nije, kaže, nagrada za dobročinstvo osim dobra nagrada i dobročinstvo? Ovo je, braćo, poznato i među ljudima. Poznato među ljudima. Naprotiv, poznato među islamskim učenjacima. Dobro vodite braću pažnju o čemu govorimo. Vratit ćemo se na ajet. Kažu islamski učenjaci i ovo je što bi rekli mi pravilo koje koriste kroz svoje knjige. Kažu el džeza'u min džinsi el ameli. Kaže nagrada dolazi i pripadati shodno tvojim djelima koja si radio. Ovo je govor Ibn Temije također u fetvama. I navod Ibn Temije dalje kaže وَكَمَا تُدِينُ تُدَانِ I kao što se ti prema obhodiš na dunjaluku prema nekome, prema tebi će se također obhoditi. Vidjet ćete zbog čega ovo govorim. I ovo je govor Ibn Qajma al kako navodi u svome djelu onaj u Al-Fawaid Tamo kad govori, kaže između ostaloga, كما تعمل كما تعمل يفعل بك ovo je govor Ibn Qajma al-Đavzija Kaže, kao što ti radiš, kema ta'mel, li'ibadihi, kao što se ti, kaže, obhodiš prema Allahovim robovima i stvorenjima, Jufa'alu bik. Tako će se isto prema tebi obhoditi. Kad tad? Koga si zakinu bit ćeš zakinut. Koga si prevario, bit ćeš prevaren. Gdje si ukro, bit ćeš pokran. Gdje si zinalu počinio, počinit ćeš zinalu u tvojoj kući. Koga si udario, bit ćeš udaren. Koga si mučio, bit ćeš mučen. Koga si ti ubio, bit ćeš ubijen. Doće kad tad. Osim ako nije na pravdi koju Allah zahtjeva. Ovo zadnje samo, po pitanju ubijanja. A ono sve gore, ne mora insan ukaz da bude po pravdi Allah. Učiniti ne uzubilazi nam po pravdi, ne. Vraća se dakle. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadithu koji bilježi Abdurazak u Musannefu. Kema tu dan. Kao što se ti obhodiš prema nekom, tako će se prema tebi obhoditi. Kao što živiš, tako će ti se vratiti. U tom kontekstu. Međutim, ovaj lanac prenosilaca je prekinut. Ebu Qilabe je bio od jedni se razila da li je ili nije on ovo prenosi direktno od poslanika sa zna što znači preskočio je ashaba. Ovo zove se mursel u Preskočen ashab, taj hadith je mursel. Kaže Ibn Hajar al-Asqalani u komentaru u Fethul Bari, o ovome kaže da je potpuno vjerodostan. Međutim, mursel sahih, mursel vjerodostan. Bilježi ima Mahmedu Zuhdu iste ove riječi kao govor Ebu Darda. Takozvani onaj govor Ebu Darda, znači nije govor poslanika ali sratu sran, zato se sam učinjaci odgovorili, rekli ovaj hadis ima dvije mahanje. Prva je kaže zato što nije povezan na nas nosa od poslanika ali sratu sran, drugi kuf odnosno zastaje se na sahabu, da vas satim sada ne mučim. Uglavnom, ne može se prihvati kao spojen lanas prenosilaca. Mursa sahih dobro prihvatamo, ali kao spojen do poslanika sallallahu ne može. Ali nas zanima šta? Kema to dinu tu dan. Ko što si radi bit ćeš nagrađen. Kako si postupao, bit će prema te postupano. I ovo je opće prihvaćeno kod islamskog i protkali smo to sa govorom u Kajma Džozija i Ibn je stari. Dobro. Kaže Subhanahu wa ta'ala i ovaj smo spominjali u našem prošlom dersu. Al nam vezan za ovu meselu, vezan, vezan. Innal hasanati uzibne sayiati mi smo ga pojasnili. Zaista dobra djela brišu uklanjaju loša. Dobro. I ovdje ćemo sad otprilike da stanemo. Vraćamo se sad na početak ajeta. Kaže Allah Đelešanu Udu'u ila sabili rabbike. Kaže o Muhammede pozivaj na put svoga gospodara. Ovo sve što smo sad nabrojali. Pogledajte sada. Postoje, braćo moja draga, u Bosni razne skupine. Pozivaju svi nekim, nekim pozivima, razni pozivi. jedan zanimljiv poziv ili jedna skupina pozivaju slušajte sada dobro slušajte sada dobro da se ibratiš pozivaju kaže ignorisanju imama u džamijama jeste čuli za ovo ignorisanje imama u džamijama šta znači to kaže ne klanjaj za njima jer su, kaže, oni novotari. I ovo je najmanje što se prema njima treba da obhodi. Šta? Da ne klanjaš za njim. Mi njih, kaže, ne tekfirimo, ne smatram ih nevjernicima, ali su, kaže, oni novotari i mi se prema njima na takav i takav način obhodimo. A kaže, ako putujemo na putu, klanjamo i za njih, nema problema. Ako se nađemo na dženazi, klanjamo za njih, nema problema. Ovo me posjeća, braćo moja draga, na šije i rafedije. Između ostaloga kod šija, braćo moja draga, stoji i kaže nije dozvoljno klanjati takozvanog vehabije. Da, tako oni kažu. Vehabije kažu šije, prvi su izmislili ovaj izraz. Šije. I kažu nije dozvoljno klanjati iza vehabije. Odnosno, bilo ko da se tamo s bradom, tamo vamo, gore, dole, oni saudici tamo, to je sve kaže vehabizam. Nije kaj dozvoljno iza... Pa su rekli, pa dobro, šta ćemo na hađu? Na nađu moramo. Moramo kad za njim E, kaže, to je eksplicitna situacija. Posebna situacija, e tu vam je kad dozvoljeno. Jednom jedan prijatelj prvo bio u sufizmu, valjao se po sufizmu, valjao, valjao, pa Allah mu dao sve to. Kaže, dok sam bio, šejh, kaže, uzeo knjigu, čita, oni mi smo se, kaže, posjedali oko njega, moridi, i između ostaloga isto to kaže. Pitanje dobio, on kaže nije dozvoljeno za takvim klanjati. Hm? Pa mu rekoše, pa dobro še kaže šta ćemo na hač kad odemo? I onda on kaže zastao, inspiracija mu dolazi, ilham takozvani, top top. Kaže, alhamdulillah, šta je? E, kaže, ona imam, tam nije vehabija. <laughs> moram sklanjati. Ovo me posjeća na ovo. Samo drugačijem ruhu na putu klanjaj za svakim. Ovo je takozvani mesul hal. Ne znaš kako je stanje mama, klanja za njim. Ali, ili posebne situacije, dženaze tamo vamo, odemo na dženazu nekoga tamo, idemo, klanjat ćemo, nije problem. Ali ovako jok, ne znam gdje su džaminska vrata. Jel tako, braćo? Wallahi, braćo, ja sam ovdje godina i po dana. Nisam ni jednog od te skupine vidio da došu u džamiju gore. Ni jednu od ovih dvije džamije. Ni jednu. Dvije, evo godinu i pol sam ovdje. Nijednog još od takvih koji nose te ideje nisam vidio da je ušao u džamiju. Osim kad je bila skoro dženaza pa su došli na dženazu. Dobro? I kažu imamo sunetske mesđide. Ha? Sunnetski mesđid. Šta je to? Znate imaju novotarski mesđidi, bidatski i imaju sunetski mesđidi. Ovaj izraz je novotarski. I onaj koji ga izgradio je novotar. Ovaj izraz ko kaže sunetski mesit, novotarski mesit je novotar koga je rekao. Zbog čega? Niko nije rekao prije toga. Naprotiv rekli su pravnici u feku kada govore o i braka, ja sam govorio, kaže novotarski ra, no, znači sunetska rastava braka i novotarska rastava braka. Kada sunetska? Ako pustiš suprugu u vremenu njene čistoće kad sa njom općio nisi. Ha, I to je sunnetski takozvani razod braka. Novotarski razod braka ako si je pustio u vremenu kada si općio sa njom ili je pustiš u menstrualnom ciklusu. Oni su ovu tezu uzeli i podijelili su džami Allahove kuće na novotarske i na sunetske. Naravno oni nisu nego sunetski. Gledajte sada ovo. U pretprošlom dersu vam samo sam bježno spomenuo da sam sabrao jedno djelo, još uvijek nisam završio. U kojem skupljam islamske učenjake koji su karakterisani kao maturidi ili kao šarije. Ne kao mu'tezile, ne kao džehmije, ne kao kihim tešeju, tako znam, ili koji imaju kod sebe onaj simpatizerca prema šizmu i tako dalje. Ne kao kaderije, ne kao murđije, o tome ćemo kasnije, ne. Samo dvije ove skupine. Zašto? Jer su prisutne kod nas na terenu. Pa smo rekli da smo sabrali najveće elite islamskih učenjaka. Od mufesira, od, od pravnika, od muhadisa i ostali. Između ostaloga tu sam spojili imama Kurtubija, imama Ibn Hađara, braćoma Ibn Hađara Raskalani. Kod mene ima djelo jedno koje zove su prevodu greške koje se nalaze u akidu u Fethul Bariju. Greške čije? Greške Hafida ibn Hađara koje se nalaze u Fethul Bariju po pitanju akide. I on tvrd odgovor kaže mustahil, nemoguće da Allah iznadaša, ne biti nikako. I ostalog. Pa šarija o karakteru sve sifate Allaha Đelešanu te vidi. Zamislite sada Hafiz ibn Hađara Umet se složio na njegovom imamstvu. Umet mu priznao učenost. Priznao mu takvaluk. Priznao mu znanje. Svi vraća učenjaci koji su došli nakon njega. Od onih koji su nosioci tavhida. I od ehli Sunnata val džemata vraćaju se na njegove knjige. Svi. I niko neće da kaže, neće, a ne trebaju njegove knjige, ali on novatar. Juksi. Zamislite sada Hafiz ibn Hajar ili imam nevovi, ili imam Kurtubi ili ostali islamski učenjaci koji smo spominjali imam je recimo negdje u do mesčida. Ovaj vamo sunijski u kojem dolazi i klanja samo identična skupina i smatrali sebe spašenom skupinom. I ovaj vamo u kojem klanja Hafiz ibn Hajar u Nevo ili ostali. Zamislite. I ti kažeš ja ne idem za novotarom, klanjam ja njega ignorišem. Idem da klanjam za svojim koji je ispravne akide bez obzira što ne zna beknut u arabskom jeziku. Ovo je vam imam umeta. Hej, priznata mučenost od svih učenjaka i znanje. Ovo je vama jok? Ne. Zbog čega? Jer ja njega, kaže, heđrim. Ja njega ignorišim. Jer mi je to naređeno tako. Kaže Allah Azza wa Jalla Inna Allahe la yagufiru en yushreke bih va yagufiru ma dune zalika limen ješa. Allah neće oprostiti nikome komu bude učinio širka. Nikome. Niko neće biti toga spašen. Pa bio Ibn Hajar, bio Nebavi, bio mu vahid ovaj vam. Ako se učinio širko, to si. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ A oprostit će kome bude htjeo sve. Ako hoće. Što je ispod širka. Ovi učenjaci koje mi spominjamo, braćo moja draga, su karakterisane kao šarije, maturidi i ostali. Nisu mušici. Nisu karakterisane kao mušici ili nevjeri, nego kao novotari. Znači musliman, musliman. Vraćamo se na ajet. Kaže Allah Želešan, innal hasenat se jiat. Zaista kaže, dobra djela nište hrđava. Dobra djela nište hrđava. Braćo moja draga, ovi islamski učenjaci su napravili hasenata da ih ne mene zamisliti. Shodno ajetom koji smo naveli da Allah Želešanu neće oprostiti širka, oprostiti sve mimo toga. Da li ima mogućnost da Allah Đelešanu ovakvim ili slicim ili boljim od njih oprosti bez računa? Ima Ima. Zbog čega? Zbog njihovih hasenata koji su radili. Jer su njihovi hasenati njihova dobra djela ponistili hrđama. A ti vamo mu vehid ogibet će se čitav dunjaluk. Pa je gribe tvoj poništio sva svoja dobra djela pa si na dunjalku minal hasirin. Propao. Druga stvar, Allah lešanu, ovo je pravda braćo. Neshvatljivo je da, do, da Allah bereket u znanju novotara. Da morate zamisliti to. ima hm? Imam nevevi. Allah dao bereket u njegovom znanju, njegovim knjigama da se iščitavaju dan danas izučavaju. Nema kuće u arapskom svijetu, nema Rijadu Salihin. Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, prevedeno bosanskom jeziku tako. Nema kuće u arapskom jeziku. U arapskom svijetu. Napisao je dijela i dijela u fiqhu. A, 40 nebavi haditha, braćo moja dalje, ne morate pamtiti hadith, dok ne počneš ovo pamtiti. Prvo pamtiš to, pa onda dalje. tak je sistem, prilike, kod svih muhaditha. Prvo kaže to, zapamtiš, pa idemo dalje. 40 neovi hadisa, svi su probali pisati 40 hadisa, ali niko nije napisao i nije privačeno na Dunjaluku ko 40 neovi hadisa. I drugi su probavali napisati 40 hadisa od ovoga, ali jok, narod ne Allah dao bereket u onome što je napisao, novotare. Ibn Hajar Askalani također. Allah dao bereket u njihovim knjiga, ne mereš maknuti bez fetlu barija maknut. Bez Ibn Hajar, braćo moja drago, hadis koji si propao ako ne budeš imao djelo od Ibn Hajar al-Asqalani ili šitavo si braćo njegove govore. Danas braćo kad se ocjenju hadisi ili prenosioci, kaže njega je dobrim ocjenio, kaže Ibn Hajar u fetva kaže taj prenosilac je slab, sad ga ocjenio. <gasps> Maša Allah. Odmah zastani. To ti je ti je stavljena vaga od tona givita. Trebaš biti zaista jak u hadis da ono što recimo Ibn Hajar al-Asqalani ocijenio i tako dalje. Ha? Jeste vidli? Jok. Taki su isto također propali. Dobro. Bilježi braće Abu Davud. Bilježi Abu Davud i bilježi Nesai. I bilježi imam Ahmedu Musnedu i bilježi također imam znači Nesai u Sunenu. Ebu Davudu u Sunenu. Ahmedu Musnedu. Ibn Hibanu Sahihu i ostali. Ibn Huzeyma u Sahihu. Mi ćemo sad sve izraz e, izraze poberemo da vidite o čemu se radi. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam Innama ana lakum bi menzilati al validi u'alimukum. Kaže ja sam vama na stepenu oca. U'alimukum ja vas podučavam. U rivajetu kod je, kod Ibn Huzeyme u Sahiju kaže إنما أنا لكم بمنزلتي أو مثل والد الوالد لبلده لبلده Kaže, ja sam zaista prema vama, ili poput oca prema svome sinu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ashabima da je on prema odnosu na njih poput oca. Dobro. Otac kad podučava svoje dijete kako ga podučava, braćo? Kada podučava svoje djete, ili ga odmah podučava nacrtima za kuće, ili da ga podučava da vozi avion, ili ga podučava kako će sjest na stolicu i koju će ruku uzeti, kaži ku lijevu ili desnu, kaj nemoj lijevom, desnom. Jel tako? Ili ga podučava odmah nacrtima. Čemu ga podučava? nas. Tako je metod poslanika sallallahu alejhi ve kada poziva i kad podučava. Da podučava prvo osnovnim stvarima koji su ljudima potrebne, koji mogu da razumiju. Došla generacija, djecu malu počela da podučava čemu? Kako da voze putničke avione i kako da grade kuće, one nas da čitaju. Jel tako ili nije tako? Najteže mesele su živjeli ovdje. To je. Kaže, u alimukum ja vas podučavam. Zato kažu Arapi. Kaže a, ovako preveli bi ako daš malome djetetu hranu odraslog, ubit ćeš ga. Ako daš malome djetetu hranu odraslog, ubit ćeš ga. Malo djete potrebno mlijeka a ti si došao i šta mu trpaš? Ljeb. komad ljeba uzeo i otkinuo tamo plečku i daješ mu plečku da, da je pojede. To se daje čovjek od 20 godina koji mora smatrati Čitamo janje. Dogodilo se je da se to malo djeto posadlo i baš mi se ova plečka stavlja. Odnosno o čemu se radi, braću. Dava, menheđ dave je takav. I zatim kažu, odu Ila se bili rabbi, Allah, Allah naredio poslaniku da poziva i mi pozivamo, kaže. Uzeli su nejaki, neuki. Najteže mesele da vare sa svojim želucima koja pripadaju kome? Djeci od nekoliko mjeseci. Neminovno da će biti šta? Da će hrana ta postati teška. Neke zatrovati, a neke odmah ubiti. Neminovno. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji je Abu Davud innama bu'ithu mu'allima. Međutim, ovaj hadis je slab. Sam lanac prenosila slab. Međutim, njega pojačava hadis koji je kod imama muslima. Innama ba'athani ma dolazi ovako hadis. Ma ba'athani Allahu nije me kaže Allah poslao da budem grub i žestok. Nije me poslao da budem grub i žestok. Muanniten. Grub. Vela muta'anniten. Lako dolazi hadis. Ma ba'athani Allahu muanniten vela muta'annita. Nije me poslao da budem grub i žestok. Walakin ba'athani muallima mujessira. Nego me kaže posao da budem učitelj, da podučavam mu jesira i ljudima da olakšavam. A, zanima me mu alimen, podučim. Mu jesiren, olakšava. Danas naćete ovakve koji ljudima šta rade? Olakšavaju ili otežavaju? Otežavaju, braćo. Sjećate li se hadita kad sam vas spominjao da je došao čovjek u mesti da lava poslanika sallallahu alaihi i izvršio malu nužu pa su sahabi skočili da ga tuku pa je poslanik sallallahu alaihi rekao polako prospite kantu vode i tako dalje. Šta im je rekao? Kaže niste poslati fa imnema mu Vi ste poslati da olakšavate a ne da otežavate. Niste poslati da otežavate, već ste poslati da olakšavate. I zatim pozivaj Allahu Azza wa Jalla s ono što smo naveli. أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم وإنه غفور رحيم بيت شمو إن شاء الله أنا استغيشم بإذن الله ربي بوتا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبات